kapyrlygyna nämä şeklenýäňiz diýýär. Men size näme, tekrar-tekrar, gaýtalap-gaýtalap näçe gezek aýtdym diýýär. Ennellezî lem tekum aleýhil hüjje huwe hadisu ahdin bil islam. Ýagny hüjjet inmedi diýip, ýaňy yslama giren adam näme, küfre-şirke düşse, ana, şoňa hüjjet inmeli diýýär. Düşündiňmi? Soň, Ewü'l-lezî neşe'e bi bâdiýetin ba'idede Yslam dünýäsinden başga bir dünýäde ýaşap ýören adam bolsa diý. Ýetmez. Yslam näme? Pygamber näme? Alla näme? Ýetmedi diý. Ana, şolar, hüjjet indimi, inmedi. Olam hüjjet indimi, inmedi, ahyr ýedene höküm etjek bolsa, uruş etjek bolsa. Düşündik dämi? Näme? Ew ýekûnu fî mesâile hafîýye diýýär. Gizlin meseleler, aýa, sarf, atyf, düşündiňmi? Bir Alla ybadat etmeklik näme? Şirk näme? O zatlary Allah Tagala näme etdi? Kytabynda açyklady diýýär, Kurany Kerimde. Rasulallah näme? Doly açyklady. Allah we Rasulyndan soň hiç kime o meseleni açyklamaklyga zat galmady diýýär. Fe inne hujjatallahi hiýel Kur'an. Bu meselelerde näme? Hüjjet Kur'an diýýär. Soňam şuňa düşünip, geň zat diýýär ştaýda. Fe men belagahul Kur'an, fakat näme? Belagathul hujje diýýär. Näme kime Kur'an ýetdimi e, kime Kur'an ýetdimi şoňa hüjjet ýetdi diýýär. Şoňa ýetmedi. Hawa, kime Kur'an ýetdi diýämi ine? Kur'an bardyr. Kur'an bardyr. Kur'an okalýar aralanda. Pygamber bardyr. Ha? Şu şirk diýilýän gürrüň bardyr. Näme? Hüjjet ýetdi. Düşündiňmi? Hüjjet olardan näme? Göterilýär. Femen belagahu al-Kur'an fakat belagatul hüjje. Walakin asl-ul işkal ennekum lem tuferriku beýne kyýamil hüjjeti we fehmil hüjje. Ýöne siziň problemaňyz nämede gelip çykdy diýýär. Hüjjet inmeklik bilen hüjjete düşünmekligi bulaşdyrdyňyz diýýär. Ýöne hüjjet inmeli diýilse siziň düşünen zadyňyz näme? Şu aýdylýan aýatlara, hadyslara şo düşünmeli diýip pikir etdiňiz diýýär. Düşünmese, jähiliýeti aýrylmasa hüjjet inmedi diýip hasapladyňyz diýýär. O däl diýýär, Kuran ýetdimi, düşünmese-de şoňa hüjjet indi diýýär. Düşündiňmi? Ýetdi dämi Kuran? Kuran eşdilip dur, Kuran eşdilip otyr. Pygamberimiz nämä çagyrdy, nämeden gaýtardy, şu zatlar bar. Kuran ýetdimi? Düşmese-de şo şirkde gezip ýör, müşrik diýilýär. Şoň üçin näme diýýär, Walakin aslul işkal ennekum lem tuferriku beýne kyýamil hüjjeti we fehmil hüjje. Hüjjeti ilmeklik bilen näme, hüjjete düşünmekligiň näme, tapadyny düşünmediňiz diýýär. Näme üçin geň galýan hüjjet şoňa ýeten hüjjete düşünmesede käfir diýýäs diýýär. Fe inne ekserel kuffar wal munafikin lem yefhemu hüjjet Allah diýýär. Kän kapyrlar, müşrikler Kuran inip durkada musulman bolman kapyrlygynda, munafyklygynda öldiler. Näme üçin? Düşünmediler diýýär. Düşünmänler üçin käfir boldylar diýýär. Düşündiňmi? Şolar düşünen bolsa ýüzde ýüz. Ýo men dowzahda ýanjak diýerdim. Bir adam şu wagt bir adam ýaly maddy. Şurada ot ýanyp otyr. Ot görmändir bir adamlar. Indi ody ýakdyk. Öňünde näme bişirip gördük. Demir guýduk eredi. Indi şu doly düşündi şu oduň näme etýän baryp elini sokarmy. Elini sokmaýa şunuň. Emma düşünmese çaga näçe görkezaý çagaň öňünde. Näme etýä çaga. Baryp ody elleýä, ot alanam. Indi munafyklaram seň, meň düşünişim ýaly. Towhid näme, şirk näme, dowzah näme, jennet näme? Şu Rasulallaň haýatynda ýaşanlar, şu ikimiziň düşünişimize düşünen bolsalar, munafyk bolup galardylarmy? Käfir bolup galardylarmy? Hakykatda olar näme? Allaň isleýşe düşünmediler. Ýogsam Kuran indimi şolaň wagtynda? Indi, ýöne näme? Düşünmediler. Şoň üçin näme diýýär? Wal munafikun Lem ýefhemu hüjjetallah ma'a kyýamiha aleýhim. Hüjjet indi diýýär olaň üstüne. Kuran indi, Resulallah geldi. Ýöne düşmediler olar. Aýata düşünmediler. Diýilýänede düşünmediler. Şoň üçin hem näme höküm edildi? Käfir höküm edildi. Allah Tagala Furkanyň kyrk dördünji aýatynda näme diýýär? Em tahsebu enne ekserahum ýesmaun ew ýaqilun. Bu aýat, hadys aýdylýandan köpüsi, Eşitýärler we düşünýändirler öýdüp pikir etýäňmi? diýýär. Ýok, eşitýän hem bolsalar, akyllary bar hem bolsa, düşünenok olar diýýär. Alla kalplaryny möhürlän olam, şunduňmy? Şoň üçin, e enzertehum em lem tunzirhum näme? Lä ýu'minun. Hatemallahu ala kulubihim. Alla bir adamyň kalbyny möhürlänsoň, Kur'any näçe okaý, düşünenok ol adam. Şoň üçin siziň problemaňyz nämede diýýär? Doly seň-meň düşünişiň ýa Ebu Bekiriň, Omaryň düşünişi ýa düşünmeli diýýär. Ýok. Kuran ýetdimi, yslam dawat ýetdimi, soň düşünjek bolmadam özi, islemedemdami, boldy mesele gutardy oň bilen, oň işimiz ýok. Tafrid et, okaýyn diýse kitap bar, düşünmek islese, düşüneýin diýse, düşündiribiljekler bar, şonada düşünjek bolmady, gulak saljak bolmady, näme hüjjet indi hasapda, näme üçin? Sebäp diýseň näme de, wal munafikuna lem yefhemu hujjetena. Allah. Wa ma'a qiyamiha aleyhim. Hüjjetem näme, inipdi, ýöne olar düşünmändi diýýär. Şoň üçin näme, Şeýhülislam Ibn Teýmiýe rahimahullaň sözüne iň gowy düşünenler kim? Şoň wagtynda ýaşan Ibnül Gaýýym we Ibn Kesir we Imam Zehebi we äimmetü'd-da'wa. Özem näme? Hemme duşmany dosty şoňa şaýat bolar. Şu emmeti dawa ýaly Ibn Kaýýymy Ibn Teýmiýäň kitabyny içen we şolaň sözüne, şolaň myradyna görä düşünen adamlar ýok, düşündiňmi? Özem kim şuny aýtýan adam? Muhammet Abdulwehhab kim? Siz düşünmediňiz ine, şu, şu diýip şeýhülislamyň sözüni açyklaýan kim şul adam? Hä? Müjeddit! Muhammet Abdulwehhab däl, Müjeddit, Allaň dinini, Rasulaň dinini, tawhidi direlden adam. Şoň üçin-ä, oglanlar, alymlardan bir zat eşit. Uzry ýok oňa. Näme delili näme? An'amdyň on dokuzynjy aýatynda Allah Tagala näme diýýär? Li unzirakum bihi. Ýani Allah maňa şu Kur'any berdi, şuň bilen sizi näme etmeli? Inzar etmeli, şirkden ägälendirmeli. We men belag. We kime-de şu Kur'an ýetse näme? Hüjjet belaga diýýär, hüjjet ýetdi diýýär. Femen belagahul Kur'an duna ba'd. diýýär. Fakat kamat aleyhi hücce fîmâ belâhu dûne men lem yeblûhu. Kime ýetdi, şo ýetene hüjjet indi diýýär Kur'an-a. Ýetmedige-de hüjjet inmedi hasap bilen. Şoň üçin hem asly zahyr meselede, düşündiňmi? Alla sögmek, diniň üstünden gülmek, şirk, ölüleň adyna damak çalmak, ölülerden dileg etmek, bu zahyr meselelerde näme eken hüjjet? Kur'an ýetmekligi hüjjet ýetmeklik eken. Kimiň sözi? Şeýhülislam Ibn Teýmiýäň sözi, we şolam kimden alan, Kurandan, hadysdan alan, aýatyny aýdyp otyr, Liunzirakum bihi we men belag, but şunam tejrid eden kim, Muhammed Abdulwehhab, we şondan bäri şu güne çenli gelýän, näme, Riýaz, Äimmeti Da'wa, Lejneti Da'im Iftäň hemmesiniň bir agyzdan diýýän sözi şol. Soňam şo kaseseti soraýarlar şo Fewzandan, Murjiýeler bilen ihtilaf bolýar heýäň arasynda. Siz soň toba edipmişiňiz, heýäň adamlary gaýdypmyş. Şo näleik gürrüňde ýene kezzap diýýär wara. O kezzap diýýär, düşündiňmi? Biz hiç haçan haky aýtmaklykdan we batyly düşündirmekden gaýtmaýarys diýýär. Biz sözläb-ä gaýdarýarlyk diýýär. O din diýýär. Kim oňňalak zatlary diýýän bolsa, batyl, ýalan, töhmet atýar diýýär. Biz hiç haçanam hakdan